Սիրով ողջունում եմ Արցախի հանրային ռադիոյի բոլոր ունկնդիրներին։ Եթերում իմ մասնագիտությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է հաղորդման հեղինակ Արմինե Բաղդասարյանը։ Արվեստը պետք է զգալ եւ ոչ թե հասկանալ։ Ռեմի դե Գուրման Կավի ստեղծման պատմությունը սկսվում է աշխարհի արարման պահից։ Առաջին մարդուն Ադամին Աստված ստեղծել է կավից։ Լինելով բավականին ճկուն կավը պլաստիկ կիրառություն ունի բազմաթիվ ասպարեզներում։ Հնում մեծ նշանակություն ուներ կավագործությունը, որովհետև կավից էր պատրաստվում ամբողջ սպասքը։ Այժմ զգալիորեն նվազել է կավե իրերի պահանջը, բայց շատ կավագործներ չեն թողնում իրենց աշխատանքը եւ շարունակում են զբաղվել կավագործությամբ։ Նման կավագործների թվին է դասվում նաև Սերոբ Մամունցը։ Սերոբ Մամունցը ծնվել է 1990 թվականի Մարտակերտ քաղաքում։ 2014 թվականին ստացել է մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան կերպարվեստ մասնագիտությամբ։ Մասնակցել է մի շարք ցուցահանդես փառատոնների։ Աշխատանքները գտնվում են աշխարհի տարբեր մասնավոր հավաքածուներում՝ Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, Իսպանիա, Ռուսաստան։ Համասարանն ավարտելուց հետո մասնակցել է գունավոր մետաղների ձևավորման դասընթացների, սակայն ավարտական վկայական չի ստացել, քանի որ ծրագրի ֆինանսավորումը դադարեցվեց։ Ասում է, որ կավագործությունը ժառանգաբար է փոխանցվել իրեն։ Հայրը Երևանում խեցեգործություն էր սովորել, նրանից էլ մայրը։ Սակայն ճակատագիրն ինչպես շատերի, այնպես էլ Սերոփի նկատմամբ դաժան գտնվեց։ 3 տարեկան էր, երբ 1993 թվականին Մարտակերտում մարտական գործողության ժամանակ զոհվել է հայրը։ Երիտասարդ կավագործը հավաստիացնում է, որ ինչպես մարդիկ, այնպես էլ կավը բնավորություն ունի։ Նրա համար կավագործությունը ոչ թե աշխատանք, այլ երկխոսություն է։ Հավաստիացնում է, որ կավը կլանում է իրեն դիպչողի եւ դրական եւ բացասական էմոցիաները։ Զայրացած կամ վատ տրամադրությամբ կավի հետ երկխոսությունը այսպես ասած չի ստացվում։ Կավը չորանում է ու ջարդվում։ Բացի դրանից, եթե բացասական էներգիայով է պատրաստում գործը, հետո ինչ որ մեկի ձեռքին հայտնվելով վնասում է նրան։ Այժմ Սերովը կավագործության եւ քանդակի դասընթացներ է անցկացնում Շուշի հումանիտար քոլեջում, իսկ Ստեփանակերտում Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում կավագործության արտ-թերապիա է իրականացնում իր անձնական արվեստանոցը ունի։ Դրա համար կենտրոնում աշխատում է նաև դասերից հետո մինչև կեսգիշեր։ Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ ձեզ եմ ներկայացնում Սերոբ Մամունցի հետ իմ հարցազրույցը։ Ուրախ եմ իմ մասնագիտությունը հաղորդաշարի շրջանակներում ձեզ հյուրընկալելու համար։ Նախ սկսենք նրանից, թե երբ է առաջացել սերը հետաքրքրությունը կավի նկատմամբ։ Մանկուց ոչ թե միայն կավագործության, այլ ընդհանուր արվեստի նկատմամբ նկատվել է այդ տաղանդա շնորհքը։ Օրինակ ես ավելի թեթև նկ ռաբիզ ասվածը նույնիսկ երաժշտության մեջ փոքր տարիքից էլ չէի կարողանում լսել։ Իմ համար դա շատ խորթ էր եւ նույնիսկ եթե լսում էի, իմ մոտ զվանք առաջանում Վանում էր ձեզ։ Հա, ես փորձում էի հեռու մնալ նման տարածքներից, որովհետև իմ հոգեկանը խանգարում էր դրանից գենետիկ հիշողությունը մեջ բերել, հայրս արվեստագետ էր, նկարում էր կավագործությամբ էր զբաղվում, մետաղյա ձևավորում էր անում։ Ես տեսել եմ իրան մինչև 3 տարեկան պատերազմում զոհվեց, բայց ինքը ինչ անում էր կամ ձգտում է դրանով զբաղվել, կարծես թե այդ գենետիկ հիշողությունով իմ մեջ այդ ամեն ինչը կամ կարգա մարտմացավագործության մեջ, ասենք ինչ որ նոր բան եմ ես փորձում տեխնոլոգիա կիրառել։ Նման բան ոչ տեսել եմ, ոչ լսել եմ, բայց վստահ եմ, որ այ այս տարբերակում, եթե ես շարունակեմ, ես ստանալու եմ իմ ուզածը։ Դա իմ կարծիքով հենց այդ գենետիկ հիշողությունն է, որը փոխանցվել էր ինձ։ Դպրոցը ավարտելուց հետո սովորել եմ Արցախի պետական համալսարանը, կերպարվեստ մեծագրություն բաժինը, բակալավրիատը եւ այնուհետեւ շարունակել եմ մագիստրատուրան կերպարվեստ բաժին։ Այդ այդ ընթացքում վերականգնողական կենտրոնում երկրորդ կուրս էի, թե երրորդ կուրս էի, դիմեցի աշխատանքի համար փայտի փորագրության Տնորենը Վարդան Թադեոսյանը տեսնելով իմ աշխատանքները, ասեց՝ ավելի լավ է գավագործությունը շարունակենք, զարգացնենք։ Ես սկսեցի ավելի շատ ժամանակ տրամադրել գավագործությանը։ Ինձ համար այդ փուլը բացահայտում է կավագործությունը եւ ես էի վարպետանում դրա մեջ եւ սովորացնում էի։ Սկզբից Անկեղծ ասած, այդքան էլ լուրջ չէի վերաբերվում ինչ որ նմուշներ ստեղծում էի։ Իմ համար գագաթնակետը չէ, ինչև հասկացա մի կարևոր բան։ Ես հասկացա, որ կարևորը այն է, որ ես ինչ եմ զգում, ինչ եմ ուզում ասել եւ ոնց եմ դա ասում ու ինձ չի հետաքրում մնացածի կարծիքը կոպիտ ասած։ Այսինքն դուք առաջնորդում եք ձեր մտածածը։ Այո, ես ինձ զգում եմ, նույնիսկ եթե նախորդ էսքիզավորել եմ ինչ-որ ստեղծագործություն, բայց պահի տակ դա փոխվում է, որովհետև ես աշխատում եմ իմ զգայաների, ընկալած էմոցիաների շնորհիվ եւ ցանկացած իրադարձությունը այդ պահին ազդում է ստեղծագործության վրա։ Հաշվի չառնելով մնացածի կարծիքը, ես ստեղծեցի իմ կավագործությունը չեմ մտածում մարդիկ ինչքանով են դա ընդունում կամ կընդունեն կամ չեն ընդունի ես իմ մտածածը, իմ ասելիքը, իմ տեսած, պատկերացրած ձևով մատուցում եմ, ստեղծում եմ առաջին հերթին իմ համար։ Երբ արդեն ես համարում եմ, որ այս աշխատանքը կայացավ, վերջ կարող է տարօրինակ հնչել, բայց երևի թե կավը նույնպես ունի բնավորություն եւ դրանից ելնելով, եթե վատ տրամադրություն եք ունենում, ստացվում է կավի հետ աշխատելը միանշանակ ոչ։ Այսինքն կավը ձեզանից կլանում է այդ բացասական էներգիան։ Այո, կավը ունի շատ հատկություններ, սկսած երաբուժիչ հատկություններից, բայց այդ հարցի շուրջ ես կանդրադառնամ նրան, որ մեր ժողովուրդը ինչպես է կոչում կավին՝ լուսնավեղ Եթե փորձենք ինչ-որ ձեւ բարձաբանենք դա լույս եւ հող բառից է։ Կավը լույսից է կլան։ Այո, հենց այդ անվանումը իզուրտերը չի տրված, գաղտնիքները գիտեին։ Արևից ինքը ստանում է դրական էներգիա եւ հաջորդ շփվողի հետ փոխանակում է կատարում իր դրականը տալիս է եւ տեղը վերցնում է բացականը բայց որոշ ժամանակա ընթացք հետո ինչ որ բալանս է ձեր բերվում որը կարծես թե երկու տեղը դրական են եւ խառնում է այդ ամեն ինչի ու այդ էմոցիաները վերցնում է ինքը իր վրա։ Կան մարդիկ, որ միանգամից զգում են։ Հնարավոր է կավագործ չլինի, արվեստագետ չլինի, բայց դեպքեր եղել են, որ ինչ որ իրի ինքը կպնում է ու ասում է, այն ինչ որ այդ պահին ստեղծողը զգացել է։ Բոլորը չեն դա զգում, նույնիսկ երբեմն միշտ չի ինձ հաջողվում այդ ամեն ինչը զգալ։ Նման բան իմ հետ կատարվել է, մինչև հիմա ես մտածում եմ դրա մասին։ Իմ հանրապետական ցուցահանդեսին որոշեցի որ հորս գործերն էլ պետք է լինի, եւ տեղափոխում է այդ գործերը իմ պայուսակի մեջ գրկած եւ ակետից բկետը ես չեմ հիշում ինչքան տևեց ընդհանուր հաշվի առնելով տարածքը կարող եմ ասել, բայց այդ ընթացքը ինչքան տևեց, շատ բարդ է ասել եւ այն տիպի գաղափարների մեջ նույնիսկ պատմություններ, որ լրիվությամբ չեմ հիշում։ Այդ գործերի էներգիան փոխանցվել է ինձ, ես զգացել եմ այդ ամեն ինչը։ Դա մի ակնթարթ չէր։ Արցախում ինչ աստիճանի վրա է գտնվում կավագործության զարգացման մակարդակը եւ ըստ ձեզ արվեստի այս ճյուղը բոլորին է հետաքրքրում։ Լավ կլինի, որ բոլորին հետաքրի նոր զարգացման փուլի մեջ է, որովհետև մի քանի տարի առաջ ընդհանրապես այդ անունը չէր հնչում, բայց տարբեր անհատների շնորհիվ լուսաբանվել է։ Ես բացի ուսանողների սովորածնելուց աշխատում եմ Մարսին Խաչատրյան անվան հումանիտար քոլեջում, տեղում ենք կավագործության բաժինը, եթե չեմ սխալվում 5-րդ տարին է գործում։ Դա այդ միասին վերականգնողական կենտրոնում էի սովորացնում եւ հիմա Նարեկացի արվեստի միությունում։ Կավագործին ինքը մի ուղղություն չունի։ Շատ լայն է եւ ամեն մարդ կարող է ստեղծել իր կավագործությունը։ Իսկ ի՞նչն է առաջին հերթին կարևորում ձեր աշխատանքի մեջ։ Իմ զգացմունքները, որպես կավագործ դա խանգարում է բայց ես այդ տեսակի եմ եւ դրանով եմ առաջնորդվում, ասինքն չեմ մտածում, որ ես պետք է այսպես լինեմ։ Ես այդպես եմ վերջ։ Նույնիսկ կարող է համաձայնեմ, ես ինչ իրը պատրաստելու եւ չպատրաստեմ, ուղղակի այս պահին չեմ ուզում կամ ասեմ ոչ մեկ էլ ինչ որ մտափոխեմ ու սկսեմ պատրաստ։ Կարևորը իմ համար իմ զգացմունքներն են եւ դրանից կախված է գործի։ Հիմա պատվերներ չեմ ընդունում, առաջ ընդունում էի։ Իսկ ինչու չեք ընդունում։ Ուղղակի չեմ ուզում։ Դժվար եք բաժանվում։ Չեմ սիրում իմ աշխատանքը վաճառել, ես իմ ստեղծածը բիզնեսի չեմ վերածում, չեմ նվիրել որպես նվիրել բացառիկ դեպքեր են լինում։ Հիմա կարելի ասել շատ քիչ եմ ստեղծում կավեական ստեղծագործություններ։ Հնարավոր է ասենք շրջան լինի, ավելի շատ լինի, շրջան լինի մի քիչ-քիչ կամ ընդհանրապես կարող մի ամիս լինի, ընդհանրապես ոչ մի բան չսարքի։ Նույնիսկ այն մարդու համար, որ ստեղծում ես, նույնիսկ այդ էներգիան կապ ունի իմ համար։ Այսինքն կապ ունի թե ում համար պիտի ստեղծեք այդ աշխատանքը։ Եթե ինչ որ մեկը ասենք ինքը ում համար ենք բացական, հա, ես ինչքան էլ փորձեմ որակական այդ ամեն ինչը ապահոյ, միևնույնն է այդ գործը վնասվում է։ Եղել են դեպքեր, ասենք օրինակ 30 հատ գործից, այս մի հատը, այս մի հոգու համար է ու այդ մի հատը, ասենք, թերսման process-ին հենց այդ մի հատը վնասվում է։ Էներգետիկայի հետ է պայմանավորված։ Կյանքը ինքը էներգետիկա է, ամբողջ ինֆորմացիա լցված էներգետիկա է, եւ հնարավոր է ես, ասենք, զգում եմ դա եւ այդ պահին այդ էներգետիկաները խառնում են եւ չի ստացվում։ Դա արդեն ոչ թե վարպետության հարց է, այսինքն չեմ կարողանում պատրաստել, այլ կոնկրետ այդ իրը այդ մարդու համար չի լինում եղել է դեպք, որ զույգերի համար չոր բաժակներ էին ուզում, բաժակը 20-25 վայրկյան իմ համար պատրաստել է։ Չգիտեմ, խի մի քանի օր չեմ ուզեցել պատրաստել, մի քանի օր տրամադրություն չի եղել, մի քանի օր ասեմ դե լավ ամոթա մի նստեմ պատրաստեմ, մի հատ պատրաստեմ ինչ որ բան նախանգայ ու տենց մոտորապես երևի մի ամիս տևել է։ Երբ երկու հատը ես պատրաստել եմ, բայց արդեն որ երկու հատը պատրաստել, մի քիչ հանգիստ եմ պատրաստել, այն ընթացքում կարծես թե ինչ որ բան խանգարում էր։ Մի քանի օր հետո ասում ես բաժակներ եք ուզել, քիչ եք, բանոս մեր զույգերը էլ միասին չեն։ Այսինքն այդ ընթացքում ինչ որ բաներ կատարում իրենց մեջ ու գիտեմ, չէր ստացվում։ Իրենց բաժակները չէր ստացվում։ Ընդհանրապես բաժակը, բայց չէր ստացվում։ Ձեր աշխատանքներում ինչ նշանակություն ունի գույնը։ Ընդհանրապես ամեն ինչի իր հետ կապ ունի։ Եվ գույնը, եւ նյութը, նյութի ֆակտուրան, տեքստուրան, ամեն ինչը կապված է մեկը մեկի հետ եւ պետք է ինչ որ չափով այդ ամեն ինչը ներդաշնակ լինի չեմ կարող նշեմ, ասենք, այս գույնը լավ է, այլ կոնկրետ այդ իրի հետ պետքա այդ գույնը ներդաշնակ լինի։ Հիմնականում փորձում եմ կոնկրետ կավե աշխատանքների ստեղծագործություններից մեջ գույն չկիրառել, մեկ այլ մուգ գույնով ակտիվացնում եմ կամ հակառակ, ասենք, բաց գույնով ակտիվացնում եմ այդ իմ ստեղծած ֆակտորը, որովհետև Այսինքն ներկեր քիչ է օգտագործում ձեր աշխատանքի մեջ։ Այո, հիմնականում քանդակային մոտեցում եմ ցուցաբերում աշխատանքիս եւ քանդակին ընդհանրապես խանգարում է նման գույները գումարները ու քանի որ ծավալը քիչ է, ասենք գործեր կարող են լինել 1-2 մմ-ի վրա, ասենք հարթականդակ է կատարված, որպեսզի դա հերվից նկատվի, մուգ գույնով ակտիվացում եմ ընդհանրապես։ Ինքը լույս տվերի ակտիվացումն է, որ տարածության մեջ ինքը երևա։ Սերոբ, որևէ կարևոր իրադարձություն ձեր կյանքից կապված արվեստի հետ, որ հա։ ավելի շատ է տպավորել։ Չեմ կարող ինչ-որ բան նշել, որտեղ ամեն ինչը ինքը շարունակական բնույթ ունի եւ ամեն ինչն էլ կարեւոր է։ Հենց այնպես ոչինչ չի լինում եւ մեկը մեկի, այսպես ասած, պատասխանն է։ Այսինքն քո կատարածի պատասխանն է եւ ինքը գնալով կամ զարգանում է կամ անկում է դա հենց քեզնից է գալիս այդ ամեն ինչի մեջ գաղափարն է կարևոր ինչ ասելիք ունես դու դրա մեջ եւ դա կարող ես դու ստեղծել մի քանի ժամի ընթացքում կարող ես ստեղծել մի քանի ամսվա ընթացքում կամ տարվա կարևորը գաղափարն է այո գաղափարն է հենց ասինքն ես քանդակում եմ կապ չունի ասենք հենց ինչ որ քարի վրա եմ քանդակում որ ամբողջ իմ քանդակն է իմ տվյալ դեպքում իմ քանդակը ես բաժակներ ասենք նյութը իմ քարը այդ բաժակներ որի վրա ես քանդակեցի այդ ամեն ինչը հիմնականում դեպքում կարելի ասել շարքելին է այսինքն մեկ այլ գաղափարից ծնվում է հաջորդը եւ ինչ որ փուլի հասնելով կամ մարում է այդ ամեն ինչը կամ մնում է կիսատ, հետո է շարունակում։ Լինում է որ արդեն դու մոռանում ես քո ասելիքը։ Ստեղծագործությունը կատարելուց հետո որ ժամանակ հետո մոռանում ես ինչ ես արել։ Ուղղակի մնում է դա, որովհետև այդ հարցը քեզ հուզում է, դու այդ հարցի մասին խոսացիր եւ վերջ ազատվեցիր այդ գաղափարից դու արդեն ազատվում հա, ես։ Այսինքն ձեր հարցերի պատասխանները փորձում եք ձեր աշխատանքների մեջ գտնել։ Կարելի է այդպես համարել, նաև ոչ թե իմ պատասխանը գտնել, այլ ես ինքս բարձրացնում եմ նման ձևով ինձ մտահոգող հարցերը։ Սերոբ, իսկ ո՞րն է ձեր հաջողության գրավականը եւ ինչ է կարծում այս ամենին դուք հասել եք տաղանդի թե աշխատասիրության շնորհիվ։ Երկուսը այո, պետք է լինի, բայց մարդիկ գիտեն, որ տաղանդը եղել է ուղղակի ցուլության պատճառով, ինքը հիմա գնալով пассивացել է այդ զգացողությունը։ Կյանքում ինչ կարքախոսով եք առաջնորդվում եթե պետք է ասենք նստեմ աշխատեմ, ինչ պետք է ստեղծեմ, ինչ զգում եմ ես։ Ինչ ապրում եք։ Այո, այս պահին ինչ ես զգում եմ, ինչ ապրում եմ, դա էլ փորձում եմ ստեղծել։ Եթե ունեմ ինչ որ ասելիք, փորձում եմ այդ ասելիքս ասել իմ գործի միջոցով։ Եթե փորձում եմ ինչ-որ բան հասկանալ, ասենք մասնագիտության մեջ կամ իմ գործի մեջ, փորձում եմ դա կատարում եմ եւ փորձում եմ հասկանալ։ Շնորհակալություն, այսքանով էլ եզրափակենք մեր հարցազրույցը։ Բարեկամներ, օրվա մեր հյուրը Արցախցի կավագործ Սերոբ Մամունցն էր։ Իմ մասնագիտությունը հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Հաղորդումը պատրաստեց եւ արեց Արմինե Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող օպերատոր Դարիկո Ոսկանյան։ Մինչ նոր հանդիպում։